ornitho theeras kai corydalos. Ornitho theeras ornisin histe pagidas. Corydalos de tuton porrosen idon epunthaneto ti poter gasdoito. Tu de polin ctisdein famenu, eita de porrotero apochoresantos cae crubentos, ho crudalos tois tu andros logois pisteusas proselthon eis ton brocon healo tu de ornitho theera epidramontos e keinos eipen o hutos ei toiauten polin ctisdeis u polus heureeseis tus enoicuntas, cuntas ho muthos de loi hoti pote malista oicoi cae poleis here montai hotan hoi proestotes kalepainosin